Möhtərəm müsəlmanlar, ən birinci təqvalı olmağıza çağırıram. Uşağın tərbiyyəsi mühüm məsələlərdən biridir. Ona görə Allah subhanətə alə həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bu məsələ üçün ayrıca şəriyyətdə yer ayırır. Allah subhanətə alə əmr eləyir ev əhlinə, ev sahibinə və buyurur ki, Qu anfusakum və əhlikum nara, əl-əyə. Allah subhanətə alə bu ayədə buyurur ki, öz ə, e, özünüzü və həmçinin öz əhli beytinizi oddan cəhənnəmə düşmək üçün düşən oddan qoruyun. Allah Subhanahu taala burada əmir sahiblərini müraciət edir, yəni evdə. Və insan gərək evin sahibi, evin böyüyü gərək bu məsələyə fikir versin. Və xüsusən də uşaqların tərbiyəsinə. Çünki cəmiyyətin fəsadı tərbiyənin layiqincə olmamağı deməkdir. Əgər cəmiyyət xarabdırsa, deməli, evlərdə, məktəbdə, həmçinin başqa yerlərdə tərbiyə sıfır dərəcəsindədir ona görə. Ona görə tərbiyə mühümdir. İslam ona görə əmr edir bu məsələyə və əmr edir ki, uşaq, hələ hətta ananın bətnindən artıq uşaq özünə, ana özünə fikir verməlidir ki, uşağın tərbiyəsi koranmasın. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, ə, ə, uşaqların tərbiyəsi mühüm məsələdir. Çünki uşaq və ya cavan e, cəmiyyətin gələcəyidir. Və necə o cavanlar, uşaqlar böyüyür, necə tərbiyədə o cür də cəmiyyət olacaq. Ona görə bax, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm bizə nə qədər misallar var ondan, necə o uşaqları tərbiyələndirirdi. Bax, İbn Abbas radiyallahu anhuma, gör nə deyir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm İbn Abbasa buyurur ki, sən Allahı qoru, yəni Allahın dinin qoru, o da səni qorusun. Əgər sən Allahı qorusun, ixlasla elçün bir əməli, onun mükafatını görəcəksən. Ona görə Peyğəmbər sahası sonra davam eləyir, uşağı tərbiyələndirir, Allahı tanıtdırır ki, xalikdir. Bu ancaq ondan istəmək lazımdır. Ona görə buyurur ki, əgər istəsən, Allahdan istə. Əgər kömək lazım olsa, Allahdan istə. Və bilgilən ki, əgər Allah subhanətə əgər bütün insanlar yığışsalar ki, sənə bir xeyir versinlər və əgər Allah subhanət hala o xeyri sənə yazmayıbsa, onlar sənə heç xeyir verməyəcəklər. Və bilginən ki, əgər bütün insanlar yığışsalar ki, sənə zərər versinlər və əgər Allah subhanət hala onu sənə yazmayıbsa, heç ki, sənə zərər verməyəcək. Allah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm uşağı tərbiyyələndirir. Ən birinci Allahı tanımaq, ancaq Allaha sıxınmaq və heç kəsdən qorxmamaq, bilmək ki, hər şey Allah subhanət hala əlindədir. Hər şey xeyr və şər də fəyəd ona sıxınmaq lazımdır ki, balaca ondan kömək istəmək lazımdır. Həmçinin biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həyatında möhtərəm müsəlmanlar, görürük Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem tərbiyələrindən də birində uşaqları siri saxlamağı öyrədirdi. Necə Ənəs radiyallahu anhu buyurur ki, bir gün Peyğəmbər salasının yanındaydım və gecikdim. Evə qaydanda anam dedi ki, nə səbəbə gecikdin? Dedi ki, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım. Dedi, nə dedi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem? Dedi ki, ya ana, bu sirdir. Və anası baxdı uşağa və dedi ki, Peyğəmbər salsı sirrini heç kəsə açma. Həmçinin təlimlərindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yeməyin, yemək yiyəndə görürsən uşaqlarla, görünən uşaqlarla oturardı və uşaqları öyrədərdi yeməyi, necə yemək. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Omar bin Əbi Sələmə radiyallahu anh uşaq idi. Deyir ki, Peyğəmbər salasına oturmuşdum və mənə dedi ki, Bismillah deyi yemək yiyəndə, Bismillah deyi və həmçinin sağla yi və həmçinin qabağından yi. Peyğəmbər salası görsən ki, uşaqları tərbiyə mühüm məsələlərdən olduğuna görə daima hər yanda bu tərbiyəni edirdi. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərbiyələndə möhtərəm müsəlmanlar, əgər uşağı qəzəblənsəydi, onu vurmazdı. Fəqət adca qulağından belə çəkərdi fəqət ağrımayan, ağrımayan qədər tə, bu cür tərbiyələndirirdi və sözlə deyərdi. Necə gəlib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm çox ə, e, mülayim idi və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm heç kəsi əllə vurmayıb, heç bir uşağı və heç bir xidmətçini və heç bir qadını və əgər e, tərbiyələndirmək üçün nəsə deyərdisə, açıq qulağım, qulağdan çəkərdi. Necə Numan ibn Başir radiyallahu anhu buyurur ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm Taifdən üzüm yollamışdılar. O da verdi mənə ki, apar əhli, əhli, əhlivə, apar evinizə bu üzümdən. Və mən də yolda yedim, deyir. Və sonra Rasul sallallahu aleyhi ve sellem məndən soruşdu ki, neynədin o üzümü? Dedim ki, ya Rasulullah, yemişəm. Bacı qulağımdan çəkdirdi, bir də belə eləmə. Həmçinin tərbiyəsindən möhtərəm müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uşaqlarının tərbiyəsindən ə, e, əmir edərdi ki, uşaqları hərdən böyülərin meclisinə aparmaq, salih meclislərə aparmaq. Çünki uşaq Nə görür, götürür. Ona görə yaxşı insanların yanında otursun, yaxşı söhbətlər ki, yaxşı insanlara oxşasın və həmçinin yaxşı söhbətlər danışsın. Həmçinin tərbiyələnən mühüm məsələlərdən də biri Peyğəmbər s.ə.v görür həyatından salam verməyi öyrədərdi Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem uşaqlara. Həmçinin deyərdi ki, e, necə salam vermək, həmçinin bölgə salam vermək. Və özü də həmçinin hələ edərdi. Uşaqlar görəndə onlara yaxınlaşıb salam verərdi əlini çəkərdi başlarına və həmçin onlar üçün dua eləyərdi. Həmçin təlimindən öyrədərdi ki, salam necə ədəblərindən və deyərdi ki, minikdə olan ayaqla gedənə salam birinci verər. Həmçinin ayaqla gedən oturana birinci salam verər. Həmçinin az bir dəstə, əgər çox bir dəstə ilə görüşürsə, az bir dəstə birinci salam verməlidir. Həmçinin kiçik, böyüyə birinci salam verməlidir. Həmçinin salamdan möhtərəm müsəlmanlar öyrədərdi ki, hər şeydən qabaq ən birinci salam lazımdır. Söhbətdən qabaq və sualdan qabaq. Ona görə soruş, deyərdik, əgər kimsə sual verirsə salamsız ona cavab verməyin. Bu, həmçinin salam məsələsi möhtərəm sanım, həmçinin böyülər üçün də tərbiyyədir. Çünki çox vaxt böyülər təkəbbürlüklərindən, özündən ya vəzifədə alçaq olan və ya yaşda alçaq olan, az olan, görürsən, başı yuxarıda gedir, heç salam da vermir. Və lakin böyük əgər belə olsa, daima əgər uşaqlara da körpəyə, yəni balaca yaşlı uşaqlara da salam versə, bu onun üçün özünə xeyirlidir. Həm təkəbürlüklə qarşı, özündə olan təkəbürlüyü sındırar, həm təvazükallığa yorasar özün üçün. Həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem uşaqlığa təlimindən öyrədərdi ki, insan bir yana girəndə izin alar. Birinci izin istəyər. Yəni, icazə olar, yoxsa yox. Bu həmçinin böyüklərə də aiddir. Çox var, indi hal-hazırda bu saydıqlarımız tərbiyədən heç böyüklərdə yoxdur, görürsən. Öyrədərdi ki, bu ədəblənilən icazə almaq lazımdır bir yana gələndə. Ənəs radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər salsın mənə dedi ki, bir yana izinsiz girmə genə. Həmçinin ədəbindən göstərərdi ki, əgər bir qapını döyürsənsə, üzbə üz qapına dayanma, birdən qapı açılar, orada xoşu gəlməz bir hal görünər. Ona görə qapını döyəndə ya sağda dayan, ya solda ki, qapı açılanda kəndini görməyəsən. Həmçinin deyərdi ki, Peyğəmbər salsın tərbiyələndə, deyərdi ki, üç dəfə döyün və icazə alın, əgər cavab verməsələr qayıt, daha bir doğru girmə. Yəni, məsləhət deyil. Həmçinin tərbiyəsindən Peyğəmbər sallallahu aleyhi uşaqlara e, məsləhət eləyərdi ki, öz qohum əqrəbələrini ziyarət eləsinlər və uşaqlarını da aparmağa. Qoy uşaq artıq bu ziyarət, qohum əqrəbə uşaqlığından artıq onun zehnində qalsın və həmçinin gözəl məclislərə aparmağa, xeyirli məclislərə ki, ibrət alsın. Nə bada fasiqlərin məclislərini aparma, aparmamaq, e, nə bada fasiqlərin məclislərini aparmaq, Çünki bu uşağın tərbiyəsini koruyur. Təbii ki, uşaq əgər gedəndə görür ki, hamı içir, geyin müsibət gündə, danışıq müsibət gündə, uşaq nə tərbiyə alacaq oradan? O uşaq böyüyəcək, həll olacaq. Elə bizə həyat budur. Və ondan da artıq olacaq. Ona görə də uşaq, uşağı hələ məclislərə aparmaq onlar fasiqlərin məclisindən, asilərin. Və həmçinin möhtərəm müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem tərbiyələrindən Həmçinin rəhimli idi başqalarına qarşı, xüsusən uşaqlara qarşı rəhimli idi. Bədir döyüşündən qabaq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm e, bir neçə dəstə müsəlmə sahabələrdən göndərirlər ki, müşriklərin yanına, göndərir ki, müşriklərin yanına müşriklər görsün nə vəziyyətdədir, oradan xəbər gətirsinlər. Və iki dənə balaca uşağı tuturlar sahabələr və gətirirlər özlərinlə. Və soruşurlar ki, siz orada nə inirsiniz müşriklərin arasında? Və uşaqlar dedilər ki, biz su daşıyırıq. Əskərlərə su verir, su paylayırıq. Və bu vaxt döyürlər sahabələr, vururlar atçıları və deyirlər ki, yox, siz filan kəsin adamlarısınız. Və uşaqlar deyir ki, qorxurlar döyülməyənlərindən, deyirlər, bəli, biz filan kəsin adamlarıyıq. Və Rasul salsın vaxt namazdan çək, qutarandan sonra deyir ki, ey cəmaat, onlar düz danışır, vurursunuz, deyirsiniz, yox, yalancısınız. Yalan danışır, deyirsiniz ki, hə, indi düz danışsan. Olmaz belə. Və Peyğəmbər sası çağırır onları, deyir, onlar düz danışır. Onlar doğrudan da su paylayanlardır. Qoşuna su paylayırlar. Ona görə Peyğəmbər salsəm çağırır onları, mülayim başlayır danışma onlarla. Yəni, onların səviyyəsinə görə, uşağın səviyyəsinə görə soruşur ki, onların sayı nə qədədir? Və o ki, cavan uşaq bilmirlər. Deyirlər ki, biz, onlar çoxdurlar, biz bilmirik. Və Peyğəmbər salasam bu vaxt soruşur ki, onlar gündə neçə dənə dəvə kəsirlər? Bax, uşaqlar deyirlər ki, 9 ya 10. Deməli, Peyğəmbər salsın deyir ki, deməli, onlar 900 ilə 1000 arası adamdır. Çünki bir dəvə, bir dəvəni 90-100 nəfər yiyir. Deməli, o 900 ilə 1000 nəfərin arasındadır. Gör, Peyğəmbər salsın uşaqlarını necə öyrənir və necə onlarla rahat danışır. Sallallahu aleyhi ve səlləm. Həmçinin tərbiyyələnlər, möhtərəm müsəlmanlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm həmçinin qadağa nedir? Əgər uşaq qadını oxşayırsa, qız qıza oxşayırsa, qadağa nedir? Ona görə İbn Masud radiyallahu anhu buyurur ki, Abdullah ibn Yezidin yanındaydım. Bir gün, gör, bir gün gördüm ki, uşağı gəldi və ipək paltar geyinmişdi. Və Abdullah ibn Masud radiyallahu anhu dedi ki, Peyğəmbər salasən bizi belə öyrətməyib. Peyğəmbər salasən buyurub ki, ipək və qızıl mənim ümmətimin kişilərinə haram, qadınlarına isə haram, halaldır. Ona görə bu qadınlara aid olan məsələlərdir. Belə uşaqları, oğlan uşaqlarını geyindirməyin. Çünki bu onların tərbiyəsinə təsir edir. Və belə möhtərəm müsəlmanlar, misallar çoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm necə tərbiləndirir uşaqlara, uşaqları və sən də mühüm məsələdir bu. Laqeyd yanaşma övlada və çalış hərdən övladınla danış. Onu apar özündən, xüsusən salih yerlərə. İndi salih yerlər bir dənə meçid qalıb, ən salamat yerlər. Meçidə gətir, salamat meçidə. Meçidə gətir, qoy otursun, qoy görsün ki, cəmaat ibadətli, təmiz, pis söz danışan yoxdur. Hamısı bir-birinə salam verir. Və tərbiyə və belə. Çünki belə cəmiyyətlərdə cəmiyyət doğrudan mənəviyyat cəhdindən çox vəziyyət çox ə, e, yaxşı deyil. Ona görə də tərbiyə mühümdür. Sən, biz necə tərbiyələndiririk onları, o, o cürdə onlar gələcəkdə olacaqlar. O, cür, o cürdə olar, bizim cəmiyyət olacaq, möhtərəm müsəlmanlar. Bu mühüm məsələlərdəndir, çalış fikir ver, laqeyd yanaşma, Allah subhanət hala bizə övladın tərbiyəsində kömək olsun. Allah subhanət hala cəmaatımıza hidayət versin. Allah subhanət hala müsəlmanlara kömək olsun. Allah subhanət hala tezliklə Qarabağa bizi almağa kömək olsun, ya Rab. Allah subhanət hala müsəlmanlar ki, xəstədirlər. Allah subhanət hala şəfa versin. Allah subhanət hala bizi fitnədən və fitnə əhlindən qorusun, ya Rab. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم